إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستكفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أأمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا أبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطئ الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka insha Allah na annur da ke nan wasatu abuja don karanta littafinmu mai albarka insha Allah na hisnul muslim min azkaril kitabi wa sunna na fadilatu shaykh Sa'idu bunu ali bunu wahaf al rahmatullahi alaih bisa ga horewa da yadda da amincewa na Allah subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kai da miƙa ƙoƙon bara zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ikon karantawa daidai ya ba mu ikon fassara daidai kuma ya ba mu ikon aiki da daidai muna roƙon Allah ta'ala da sunayensa na alhayyu alqayyum da yayi yi rahama da jinƙai da gafara zuwa ga iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ‘yan uwanmu. muna roƙon Allah ta'ala ya rayar da mu akan hanyar daidai ya ɗauki rayuwar mu akan imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa karatu da muke yi ya zama hujja ne gare mu ba hujja akan mu ba idan zan tuna daidai yau muna kusan sha bakwai ko ga watan sha'aban daren sha takwas hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida insha Allah kuma wannan shi ne darasi na Arba'in da hudu a wannan littafi na hisnul muslim zalle darasin ya ja shekara sha bakwai da suka wuce da na karantar da shi a masjidul qur'an a bauchi darasi 15 muka yi amma da yake a takaitawa muka yi shi kuma ina ga kamar mun yi ta yin sa kowace rana ne har aka kammala amma wannan karan ya dauke mu darasi arba'in da 44 mai iya yiwa dai akwai hope din yau insha Allah mu kammala littafi din Eh, muna fatan Allah ya ba mu ikon kammala hisnul muslim a darasin yau don duka azkar da suka saura zikirorin ba su wuce kwaya hudu ko biyar ba gaba ɗaya mu kammala in sun yi yawa muna roƙon Allah ta'ala ya taimake mu bayan nan nayi ta shawartar ku akan wani littafi za a saka bayan kammala shi tunda muna da sati mai zuwa sannan tsakanin mu da Ramadana akwai ƙasa da sati biyu insha Allah اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان muna roƙon Allah ya sadar da mu ga watan Ramadana a cikin alheri bisa ga shawarwarin da kuka bayar da kuma comparing da hali da ake ciki da bukata ta al'umma da kuma kula da takaddun da ba a karantar da su a littafin masallacin ba sannan babu wani darasi mai guda gudana mai kama da su a cikin shawarwari sai muka yanke shawarar za a karanta littafin ibn usaimin rahmatullahi alai sheikh muhammad bin sale al-usaimin al-uhaibi at-tamimi rahmatullahi alai wanda yake bai da girma sosai ga kofin sana sunansa al-khilaf bain al-ulama asbabuhu wa mawqifuna min shine ƙara ƙara wa juna tsakanin malamai abin da ke kawo shi da kuma matsayin da ya dace mu mu ɗauka a wannan halin in an ce alkhilaf yawanci a darasi akan fassara shi a masallatai da ce saɓani amma mu da yake almajirai ne na karatun zaure ana fassara alkhilaf da cewa ƙara wa juna sani saboda malaman zaure sun iya zaben kalma wajen fassara abu da kawai a ce saɓani ka kalle shi negatively sai a ce ƙara wa juna sani saboda idan wane ya ce wane ya ce in dan Allah ake yi a hujjojin wane wane zai ji ya karu a hujjojin shi ma wane wane zai ji ya karu so in kage ya zama saɓani kuma to yawanci sai ya zama kure-kure ne eh to ai ma ina da hujja to anan ne mutum zai iya tinkaho da cewa ni fa ba a kure ni to shi khilaf ba wai kure-kure bane gabatar da hujja dai a jina kowa sannan in kuwa dauki matsayinsa ya dace a mu'amalanci juna saboda saba wa juna ko ƙara wa juna ilimi tun zamanin sahabbai ake yin sa fiyayyen halitta yana raye akwai khilaf da dama da suka faru bayan da sosa tun ba abun ne shi ba an yi khilaf zamanin sayyidina abubakar akwai umar akwai usman aliyu ali uh, usman akwai aliyu akwai radiyallahu anhu dukkanin a zamanin su babu wanda babu zamanin tabi'ai akwai atba'u tabi'ina akwai zamanin ibnu usaymin sheikh abdul aziz bin bas albani rahimahullah waɗannan manyan malaman duniya su ma sukan saba da juna wane ce kaza haramun ne wane kai tsaye ce a halal ne wane ce kaza suna ne wane ce a ba ba bane duka akwai amma an ka kalli mu'amalolin su ka ga mu'amala ce ta neman fahimtar gaskiya ba ta cin mutuncin juna ko ai aibata juna ba so akwai bukatan muna da bukatuwa zuwa ga sanin adam za a mu'amalanci juna an saba duk duniya ba mutane biyu da suka yi ittifaki akan komai da komai a duniya ko tsakaninka da iyalinka babu dama ku itifaki akan komai in malami ya ce dole sai ya itifaki da duk ɗalibansa to ya zama mulkin mallaka bai ba su daman su aiki da hujja ba mulkin mallaka ne ka karantar da wani abu ɗalibinka ya ga saɓanin haka kun zo sallah kai kai aiki da na kashe da na sai ka ɗauka wai yare na ka bare ni ba ne wajibi ne kowa a cikinmu ya bauta wa Allah da abin da ya fahimta na gaskiya wannan shine daidai amma ba mulkin mallaka ba ne sai ka karantar ɗalibanka a cikin hujjojin naka wani sai ya gada ka kaza gamsu wani ya gada da kaza gamsu amma wannan bai dace zama an ta da jijiyar wuya ba ko kada saboda abin da ke wajafta kanmu shi ne mu bauta wa Allah da abin da ya bayyana gare mu na gaskiya ba abin da wane ya faɗa ko wane ya rike ba mafhum tayyib duk duniya wanda ake bin sa ba tuhuma ba bincike dole a bi shi sau da kafa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan shi kamar yadda Imam Malik rahimahullahi faɗa kullu rajulun yu'khadhu min kalamihi wa yurad kowane mutum duniya babu shi tun a zamanin sahabbai ba a yi wanda bai da kuskure ba mu mun amince sahabbai yan aljanna ne mai dalili don alkhairansu sun yi wa kurakuransu kau. kuma tun suna duniya ba su bar duniyar ba in suna da wani kuskure Allah ya yafe musu ya ba su aljanna mu ku a wurin mu duk wanda Allah ya ba wa aljanna ba ma sa mafhum tayyib kula ga wannan insha Allah shine littafin yana da wahalar samuwa a cikin tafiye-tafiye da na yi kwanaki a cikin ƙarshen watan da ta gabata da farkon watan nan na sa an nemo littafin don na yi magana da mu'assasatu ibn usaimin da ke ƙasim su suka buga littafin kuma an samu kaman kofi guda ɗari biyu eh, an samu kaman kofi ɗari biyu kuma da ikon Allah da kaina na taho da su a yawace yawacen da na yi ko tafiye-tafiyen da na yi insha Allah ta'ala tafiya ce ta ilimi da kuma neman abinci insha Allah tafiya ce ta ilimi da kuma neman me abinci a rika bambance tafiya kasashe duk da naje daga tafiyar ilimi sai tafiyar neman abinci insha Allah ta'ala so an karu da ilimi kuma an gabatar da takardu da dama an shiga mitin kuma an tafi neman neman tuwo ko shinkafa <laughs> <laughs> ustaz wanne za a nemo shi ustaz ya ce shinkafa ni kuma ce duka biyu ta san kai ma dan zamani ne <laughs> ni har ga Allah tuwon ya fi mun shinkafa yana cikin debate ɗina da yara na wasu daga cikin yaran ba duka ba su sun fi son shinkafa ni kuma har yanzu mutumin ƙauye ne in ka kawo tuwo da miyan kuka to sai ka yaudare ni cikin sauki a abinci a kwarai da gaske <laughs> zare kuma a ce akwai ɗan wake lafiyayye ko a samu miyar zogale mai lafiya ko miyar karkashi mai lafiya Allah shi samu wanye lafiya eh, ustaz ina ga ma iya fara karatun ina aka tsaya ne kar mu cinye lokacin kuma eh, na'am babi na ɗari da talatin ko? Eh. babu tasbi ko? wata hamid wata halil wata kabir ina ga sati da ya gabata ma a cikinsa muka yi karatu ko? a laƙani na nawa za mu tashi a kan zikiri ko addu'a ta biyu 264 insha Allahu eh, in an gane wurin sai a karanta littafin Allah ya kai musati mai zuwa waɗanda za su iya karanta shi kuma su kai alkawarin za su yi rika zuwa karatu za a raba musu wanda ya sawaga in kuma akwai a bookshop sai mu duba gabanin lokacin gabanin lokacin sai a duba in an samu ƙari tofani fa ni'ima amma dai sofa an samu guda ɗari biyu bai da yawa shafi 31 ne kadai eh so da haka ina ga ba zai ɗauki lokaci mai tsawo ba kuma amma dai akwai sako na ilimi da yawa a ciki insha Allah Allah shi samu wanye lafiya na'am bismillah bismillah إن أفضل دعائي الحمد لله وأفضل ذكري لا إله إلا الله إن أفضل دعائي أفضل الدعاء الحمد لله الحمد لله وأفضل الذكر وأفضل الذكر لا إله إلا الله لا إله إلا الله إن أفضل الدعاء الحمد لله wa afdalu zikir la ilaha illallah wannan hadisi ne na jabir bin abdullah radiyallahu an wato jabir bin abdullah al-ansari hadisi din ya zo ta hanyoyi da dama amma Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah Albani da ya rasu daga babban malamin hadisi ya rasu a wace ƙasa na'am ya rasu a Jordan a Jordan Allah ya dauki rayuwarsa asalinsa ɗan albaniya ne ƙasar turai ne ya rayu a saudiya ya rayu a siriya ya rayu a jordan daga ƙarshe a can allah ya ɗauki rayuwarsa a cikin ta haƙiƙinsa a cikin sahihul jami a hadisi na dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hudu ya ce hadisi ne da yake mai kyawu don haka ana kafa hujja da wannan hadisi cewa inna afdalar du'a mafi falalan addu'a shine alhamdulillah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah alhamdulillah shine babu abu afwan alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine alhamdulillah dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah shine afdalud du'a mafi falalan addu'a asigar shin alhamdulillah asigar ta addu'a ne ko ba addu'a ba asali a siga ba siga ce ta addu'a ba don siga ta addu'a shi ne ka ce ina roƙon a bani kaza amma kuma hadifi sai tabbatar da ce alhamdulillahi addu'a ne abin da ke bayyana mana shi ne kaman abin da bahaushe ke cewa wai yaba kyauta tukwici idan Allah ya maka wata kyauta sai ka gode masa ka yaba shi to by implication godiyar da kai kana neman ƙari ne to zai ƙara maka wannan shi ne karin maganan bahaushe yaba kyauta tukwici duk inda mutum ya kyautata maka kana zaune a ramadana ka zo ka ce wallahi kawai allaji ina zaune ko aka ramaka Allah kawai nazo gida ina fama da mai za a ci suka ce an kawo shinkafa kwano goma waye bayan aka ce kai ne ai wallahi ka yi saving dina Allah ya biya ka da gidan aljanna ka taimake ni yadda ka rufa min asiri Allah ya rufa maka to da ka bayyana masa ka ji daɗi. to kana gaya masa nan gaban an samu dama a ƙara tallafawa ne wannan ne saƙon da kake fada so dukkan wani abin da Allah ya baka na ilimi na haihuwa na lafiya na matsuguni na gonar noma na aikin yi na iyalai sai kai ta yabo da godiya ga Allah to kana bayanin Allah ya ƙara maka ne to wannan shi ne ya meda yabo da godiya ta zama addu'a Za ka ga annabawa da yawa Allah yana musu ni'ima amma ba su cewa kawai Allah ƙara mana sai su yi yabo su gode in suka wuce sai kara musu akwai da dama walaƙad ataina dawuda wa sulaimana ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin zai zama suratun naml ko aya ta goma sha biyar zai zama aya ta goma sha biyar na'am haka ne sha biyar ne Allah ya ce haƙiƙa mun ba wa annabi Dawuda da annabi Sulaiman ilimi me suka ce sai suka ce lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah da ya fifita mu akan sauran bayinsa muminai me suke nufi ya Allah ka kara mana shi yasa dukkan lokacin da kake yabo ko godiya by implication kana roƙon Allah ya maka ƙari akan ni'imar da ya riga ya baka ne shi yasa a wannan da ke cikin sahihul jami hadisi na 1104 yake tabbatar da cewa <coughs> yaba godiya idan ka yi ka gode ka yaba kyautar da Allah ya maka to kana neman Allah ta'ala ya maka ƙari ne a cikinta don haka inna afdalar du'a shine alhamdulillah mafi falalan addu'a shine cewa lalle yabo da godiya sun tabbata ga Allah mafhum tsayyib sannan wa afdalar zikir mafi falalan zikiri da za ka yi a dukkan azkar a duniya ba wanda ya kai la ilaha illallah ne babu abin bautawa da gaskiya sai Allah saboda me saboda ita ce kalimatu tauhid ita ce kalimatul uliya ita ce miftahul janna kalmar shahada na kadaitar da Allah cewa shi kadai ya cancanci a bautawa wannan kalma ita ce mabudiyar aljanna duk wanda ya je aljanna babu ita to yayi asara babu mai shiga aljanna sai wanda ya rike ta riko wanda yake na hakika so kula ga wannan wajibi ne akan mu mu yi riko da ita mu rika yawan maimaita ta la ilaha illallah babu abun bautawa da gaskiya sai Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah bakin mu na fada zuciyar mu na kullama ma'anar tana bin ma'anan muna ta dabburi a cikin ma'anan sannan muna kadaitar da muna tabbatar da kadaituwar Allah subhanahu wata'ala shine la ilaha illallah kalma ce da ta zo a wurare da dama a Qur'ani da suna kala-kala a cikin Qur'ani kuma tana da sharuɗa sharuɗan nan suna da alaka da Qur'ani kusan kowane sharadi akwai ayar da ke goyen baya a Qur'ani akwai sharuɗa bakwai malamai suka ce dukkan mabudi ki yana da haƙora irin nasa ko yana da sanso irin nasa ita kalimatu shahada haƙoranta guda bakwai ne in ɗaya ya balle a jikin ci ka zo buɗe ƙofa za ta buɗu ba za ta buɗu ba so wajibi ne ga duk wanda ya ce la ilaha illallah a samu waɗannan kal ainihin sharuɗa guda bakwai suna tare da shi na farko al-ilmul munafi na biyu al-yaqinul shak na uku al-qabulul rat na hudu al-inqiyadul munafi tark na biyar as-sidqul munafi na biyar na shida al-ikhlasul munafi shirk na bakwai al-muhabba munafiya li waɗannan su ne sharuɗa guda bakwai na kalmar shahada dole sai mutum ya neme su ya kiyaye su ya san ma'anarsu mafhum tayyib don haka mafi falalan addu'a shine ka gode wa Allah akan ni'imar da ya maka sai ya ƙara maka ka zama mai yawan godiya mai yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga cikin abin da magabatanmu suka mana nasara shine kullun kullum sukan duba janibin ni'imomin da Allah ya musu gabaninsu roki kari mu kuma mun fi duba janibin inda aka kasa ba a mana ba zan abinda Allah ya babu yanzu ka duba Allah ya yi ka mutum Allah ya yi ka lafiyayye Allah ya yi ka mai iyali Allah ta'ala ya baka imani Allah ta'ala ya baka gona da zaka je ka yi noma ko dan abin da zaka juya ka ci Allah ta'ala ya zarzar da kai lafiya baka daga cikin kasashen da ake zuba mai akan mutane maybe kawai da ka tashi babu wasu 'yan takardu a aljihunka takaddun da aka buga su da printi wasu ma takaddun da wayanka aka yi su a duniya ko aka yi su a Najeriya duk waɗannan kudaden wannan ne aka yi su wanda baka san da aka sabunta su ba ai duka yawanci sabini. ne amma ran da ka rasa sai ka ɗauka kaman a duniya Allah bai maka komai ba ka yi fushi da ɗan adam har ka fara fushi da wanda ya halicce ka wannan ba daidai ba ne mu rika kullum duba janibin abin da Allah ya mana na ni'imomi gabanin mu duba janibin abin da muke nema ba mu samu ba wani lokaci idan kana tuna jerin gwanan ni'imomin wallahi sai mantar da kai wuraren ma da kake da damuwa saboda ni'imomin da Allah ya mana ba sa irguwa kuma sunna ce ta tasa wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid wani sura zai zama ibrahim aya ko albarka haka ne suratu ibrahim aya ta bakwai so gode wa Allah yana ƙara ni'imomi da Allah ya ba wa mutane shi yasa alhamdulillah da abun da aka yi ishtikaki mai kama da wannan ya zo sau 23 a ƙur'ani mafiya yawan su zaka ga annabawa ne da manzanni ke gaya wa Allah mafhum tayyib don haka mu rike yawan godiya ga Allah mu yi shi za ka ga magabatanmu da dama sun saba da irin wannan a kowane halittar sai maka alhamdulillah shi sa an abu mai daɗi ya faru sai ka ce alhamdulillahi allazi bi ta tatimmu salihat idan abu mara daɗi ya faru kuma sai ka ce alhamdulillah ala kulli halin mun gode wa Allah a kowane hali saboda a kowane hali Allah abun godiya ne ba haushe ya ce ko a bakin kura kake kuma wallahi haka ne ko a bakin zaki kake Allah abun godiya ne in ka samu iko ko ina mutum yake Allah abun godiya ne dan adam na iya baka kuskure amma Allah baya yi in dai imanin ka ya kai geji dole ka amince Allah Allah ne baka tuhumarsa kai bawa ne duk yadda ya ga dama yayi da kai ko kuli-kulin hajiya aka yi da kai kai a wurinsa bawa ne ka amince mafhum tayyib sai kuma zikiri na 265 a hisnul muslim na'am سبحان الله والحمد لله ولا ولا حول ولا قوة إلا بالله الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله wannan hadisi ne riwaya na Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu kuma hadisi ne da shi ma yana cikin Sahihul Jami' hadisi na dubu da da ɗari takwas sittin biyar ta hakikin Sheikh Muhammad Nasir rahmatullahi alai sai dai abin da nake ƙarawa muna kafa hujja da Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah saboda ƙoƙarinsa da sanin hadisi amma akwai wuraren da ya saba wa wasu daga cikin malamai a ta hakiki ma muka ɗauki nasu muka bar nasa ana iya samun waɗannan wurare din saboda a zamanin nan an yi manya-manyan malaman hadisi akwai irin su Ahmad Shakir babban malamin hadisi ne misali ga waɗanda ma suke itirafi malamin su na irin su shek Abu Ishaq Al-Huwaini in ka dauka akwai irin su shek Abdul Muhsin bin Abbad akwai su da dama waɗanda duka manyan malaman hadisi ne akwai su da yawa kawai misalai na bayar to ana iya samun wani lokaci hujjarsa tafi taso karfi wani lokaci nasu kuma yafi nasa karfi saboda babu wanda yake ma'asumi a cikin su kowa ijtihadi yake yi na'am albaqiyatus salihat in an ce albaqiyat as-salihat wato abubuwa masu wanzuwa kuma na kwarai abinda za ka rike ya wanzu na kwarai kaman zikirorin da suke matsayin sadakatun jariya zikirorin da suke a matsayin kamar wani endowment ne ka yi, kaman wani wakafi yi, to guda biyar ne su ne subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah su ne idan ka rike to a wurin Allah ta'ala sun fi kowane abu da za ka rike na alheri shi ne ka rike zikirin da ma'anarsa kuma kai imani da shi walbaka ya tu salihari a ina ga ya zo a ƙur'ani ko? a ina ya zo wa zai ban ayar almalu walbanun zinatul hayatul duniya ya sali salihatu khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala suratul kafi aya ta nawa zai zama aya ta arba'in da shida a kafi kaga Allah yace almalu wal banun dukiya da 'ya'ya ado ne na rayuwar duniya waɗannan duniya ake ci da su da kuɗi da 'ya'ya duniya ne amma kuma fa da kuɗi da 'ya'yan ana neman aljanna don ana samun waladin salih kuma ana iya aiki da dukiya a shiga aljanna lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna ali imran aya ta 92 misali amma dai asalinsu su suna taimaka maka ne a duniya amma ana neman lahira da su sai Allah ya ce wal baqiyatus salihat amma ayyuka na kwarai masu wanzuwa daga cikin su shine waɗannan guda biyar da muka kira din nan subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah yace khairun inda rabbika sun fi alheri a wurin ka fiye da dukiya da ƴaƴan da babu addini kuma ya fi zama mafi alherin buri ka rike wannan zan ka nemi kudin da baka da manufa a kansa mafhum haka ne akwai so ala ayi halin waɗannan guda biyar min babin misal ne ana iya samu a wani suwari an ƙara a wasu hadisi amma an ka rike biyar dinnan ka yawaita karanta su a matsayin ambaton Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah wallahi ka samu albaqiyatus salihat kuma insha Allah ta'ala za ka rabauta a duniya kuma za ka rabauta ina a lahira sannan kuma akwai ƙarin bayan na kafi akwai aina a maryam wata aya ya sal aya ta nawa aya ta shida. Allah ya muku albarka jazakumullahu khairan sai kuma zikiri ko lakani ko ambaton Allah na babi na ɗaya kuma laƙani na ɗari da shida. in an ce lakani shine abinda za a lakana maka mai amfani yawanci a da a tsangaya in za a ɗan baka wata addu'a ko wani ɗan sirrin abu sai a ce bari a baka lakani so lakani daga lakanawa ne so sai a baka wani abin da ake ga zai amfane ka so a cikin abin da za a baka a ka tantance akwai masu amfanin akwai wanda kuma za ka zubar da su so haka rayuwa take insha Allah ta'ala Mafu, kamar la haula wala wata illa billah har ga Allah a tsangaya muka santa sosai a tsangaya ana bambance la haula da wala haula wanda ke da lakanin tsangaya ya sani da la haula da kuma mai wawul haka ne ko ba haka bane la ilaha illallah ana iya ba da su a tsangaya amma akwai wanda kuma aka baka za ka ga yanzu ba su da fa'ida da sai a ce akwai summun bukumun umyon shi ne na me na ne wannan eh irin to yawanci gaskiya na ganin bayan mutum ne sai a buɗe sadun a buɗe mimun bukumun ɗin nan mimun ɗin shi ma sai a ƙara buɗewa umyun mimun ɗin nan sai a buɗe shi fahim la sai a gada zaga su maganar ko zo yawanci ana ba da wannan sufa jama'a na hum jama'a maganin kasuwa sanukuri uka falatansa wannan maganin fahami ne eh, Allah sarki Allah ya ji kan magabatanmu Allah ya ji kan malamanmu daidai ɗinsu Allah ya karɓa kuskurensu Allah ya yafe musu Allah shi samu wanye lafiya babi na 131 lakani na 266 na'am كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقل التسبيح اليمين كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح عبد الله ابن ابن عمرو رضي الله عنهما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح يعقد التسبيح بيمينه, بيمينه كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسبح yaya manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi yake tasbihi shine tasbihi ko subhanallah ko kuma tasbihi na bayan sallah akai azhar akwai la'asar akwai magariba akwai isha akwai asuba kuma azkar din fuskoki daban-daban ne akwai wanda ake yin subhanallah 33 walhamdulillah 33 Allahu akbar 33 sai kuma a rufe da me la ilaha illallah kafa ɗaya tollin toll akwai wanda ake subhanallah 25 walhamdulillah 25 wallahu akbar 25 la ilaha illallah nawa sannan akwai 25 sannan akwai wanda ake goma goma goma goma duka wannan sun tabbata daga fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to idan fiyayyen halitta yana tasbihi ya yake yi abdullahi ibn amr radiyallahu an sahabi ne ya ga zan Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ido da ido Ya ce ra'aitun nabiyya ga annabi tsira da aminci sabbata a gare shi shi yasa ana koyon sunnarsa ta manyan hanyoyi guda uku in ka yawaita ka ce kaman guda biyar Shi ne abin da ya aikata ko abin da ya faɗa ko abin da aka yi a gabansa bai hana ba shine ma udhifa ilan nabi min qawlin wa fi'il aw taqrir wadannan ne manya Shi ne abin da ya faɗa ko ya aikata ko abin da ya ba da approval silently idan ka zo gabansa kai abu bai hana ka ba to shi ma yana iya zama sunna ko kuma ya zama alal akalli cewa abin halal ne tunda bai hana ba inda haramun ne to zai hana ka mafi kankanta iya bayyana halasci don haka ya yace ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wa sallam naga annabi tsira da abinci sabbata a gare shi ya aqidat tasbih yana kulla tasbihi ba a nan bai ce biyadihi ba biyadihi ya zo mutulak ne abin da ya kayyade shi ne biyaminihi da dama ba a yin tasbihi da hagu sai da hannun dama ana yi kawai da hagu ne idan hannun daman akwai darura kaban mutumin da hannunsa ɗaya ne kaga ya zama darura ne ba yadda ya iya sai abin da Allah ya bashi la lahu nafsan illa wus'aha kaban cikin ayatul kursi kenan bakara aya ta nawa 250 da biyar Allah ya muku albarka so don haka ala ayi halin idan ababin zarura ne to ya halatta a yi tasbihi din da hannun hagu amma in dai ba haka ba duka suna da lafiya to da dama ake ina ga sai a tada wuta a samu haske ko yawwa to alhamdulillah baya ga wannan a wajen yi din kuma yadda ake yi mu mun fi sabawa da haka haka haka haka abin da ya fi tabbata shi ne ana lankwasa yatsa ciki ne misali za ka iya yin subhanallah duka ka kammala ka yi walhamdulillah ko kai allahu akubar ko kuma ka rika yin tare ka ce misali subhanallah walhamdulillah allahu akubar ko subhanallah walhamdulillah allahu akubar subhanallah walhamdulillah allahu akubar subhanallah walhamdulillah allahu akubar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akbar subhanallah walhamdulillah allahu akubar. ko kai subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah subhanallah sai ka kammala ka zo kai walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah walhamdulillah alhamdulillah ya akidu shine yana shigar da su ciki haka subhanallah walhamdulillah allahu akbar mafhum so haka ake kulla tasbihi subhanallah walhamdulillah allahu akbar abin da yafi dacewa shine in hannu yana da lafiya ayi da dama kuma dukkan tasbihi da zaka yi abin da ya falala shine ka kulla shi da hannun dama idan ka kulla da hannun dama insha Allah ta'ala gobe hannunka zai magana shine al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksubun suratu yasin ayata nawa aya ta 65 a cikin suratu yasin Allah yace ce ranar da su za a rufe shi hannayensu sai su mana me sai su mana magana so da ka hannu zai magana kafa za ta yi magana kamar yadda shi ma baki zai yi magana amma dai ana kuma rufe bakin sai hannu ya magana ya ce ya yi kaza na alheri ya yi kaza na sharri ya yi kaza na alheri ya yi kaza na sharri ya yi kaza na alheri ya yi kaza na sharri shi sa daga cikin abun da ya jefa mutane halaka shine hannu hannun mutane yana daga cikin sanadin shiga wuta bayan harshe kusan babu wata gaba da ke aiki ta cutar da ɗan adam kamar hannu a zahiri abin da ya fi bayan harshe a masu yin aiki don zuciya ita ta daban ne ƙullawa take amma inda ya aikata ne bayan harshe to kusa sai hannun ne mafu tsayi don haka mu yawaita yin aikin alkhairi da harshenmu da hannunmu kuma ƙafafuwanmu su shaida a kan zuwa wuraren alheri masallaci wajen koyon karatu gona kasuwa wajen sana'a tafiya kasuwanci tafiya neman halal sulhu tsakanin mutane kar a same mu muna tafiya da kafa dan zuwa wani sabon Allah ko zuwa ga sharri dan kafar za ta yi magana akan mu gobe kiyama Allah shi sa mu wanye lafiya sai babi na 132 wa alaikum salam ai na yi magana a baya ƙarin bayani akan me rike carbi ko kaunta a ƙara bayani na amsa tambayar nan sau uku a masallacin nan shekara ta 2021 na amsa 2023 na amsa da 24 na amsa ba bukatan tambaya sai an yi ta maimaita ta amma dai kawai da zan kara na bayani ni na dauke ta matsala ce mai sauki ko matsala ce khilafiyya kowane mutum zai dauki abin da ya fahimta ne ya bautawa Allah da shi ah, fatawar da na amsa a baya a cikin ku ba wanda ya ga ina rikewa ko akwai wanda ya ga ina rikewa amma shi a babin ilimi in ka zo magana ba za ka kafa hujja kaɗai da abin da kai kake ba da abin da shari'a ta ce ko malamai suka fahimta bisa ga nassosi shi kake me shi kake kafa hujja da shi ba kawai da aikin ka ba abinda na faɗa a baya shine cewa yin tasbihi da hannu bisa ga bayanai da ya tabbata a nassosi da kuma bayanan malamai yi da yatsu a fahimta ta yafi falala ya fi dacewa da sunna kuma shi nake aikatawa amma wanda bukata ta kama don yayi counting ko da wata na'ura asibha ar wato digital counter ko ya dauki kwallon dibino ko duwatsu ko ya rike tarbiyyar counting in dai yayi ne kawai don ya kirga tasbihi ba wai ya rike wannan din a matsayin ibada bane cewa wannan din halal ne wannan kuma ba wai fahimtar Isa bane nace fahimta ce ta manya-manyan malaman duniya ina ga na yi bayani a shekara ta 2021 mai dan tsawo akai abinda kawai zan kara maybe shine akan nasfi din yawanci hadisan da ake dogara da dama a kai na hana tasbihi din na cewa an ga manzon Allah ya ga ana tasbihi da kwallon dibino ko na abu hurara da yawansu ba su inganta ba min babil misal idan muka duba kaman hadisi na Aisha yar gidan Sa'ad ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, da take cewa babanta ibn Abi Waqqas da manzon Allah sun shiga alamra'atin wajen wata mace wa ya yadai ha gaba gare ta akwai annawa awil hasa wato kaman kwallon dibino ko tsakuwa tana tasbihi sai manzon Allah yace wa yace ki da yace mata ai da kin bar wannan na baki wani tasbihi da yafi wannan falala ko kuma yafi shi da yafi shi falala sai bata tace me kenan wani tasbihi ya bata subhanallah adada ma fi sama subhanallah adada ma fil ardi subhanallah adada ma baida zalika zuwa karshe sai bata wannan wannan hadisi asalin hanyar da ta shahara na cewa manzon Allah ya ga ana yi bai hana ba amma kuma sai ya bada wanda yafi wannan falala hadisin da ya shahara anan yawanci da ifi ne shine hadisi riwaya na Khuzaima in muka duba cikin silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a wa atharuha sayyi fil umma na Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ƙarƙashin hadisi na tamanin da uku a volume na farko inda ya ce ni'imal muzakir al-musabbih da kuma awil misbaha a wata riwaya wannan hadisi in ma ba'ifi ne ko maudu amma ƙarƙashin hadisi na tamanin da uku a cikin sahiha ɗin a cikin ba'ifa ya kawo isnadin wannan hadisi na sa'ad ibn abi waqas da aisha sai ce a cikin isnadin akwai huzaima shi huzaima rawil hadith din sai ce majhuli ne don imamu zahabi cikin almizani ya ce ba a san shi ba in an ce mutum majhuli ne ba a kafa hujja da hadisinsa a wurin malamai akwai illolin da sun shiga hadisi ba a kafa hujja akwai kaman al-kadhib na biyu akwai at-tuhuma bil kadhib na uku akwai al-fisq na hudu akwai al-bid'a na biyar akwai al-jahala na shida akwai fashul ghalad na bakwai akwai kasratul ghafla na takwa akwai su'ul hibzi na tara akwai mukhalafatu thiqat na goma akwai wahami waɗannan dukka illa ɗaya ne a wurin malaman ajjarhu wa ta'adil idan mutum ya siffata da ɗaya ana iya mai da hadisinsa to huzaima da ya ruwaito hadisin a nan bai inganta ba amma sai dai kuma shi shek muhammad nasir da ya magana cewa wannan hadisin bai inganta ba a cikin da'ifa karkashin hadisa 83 akan huzaima ya magana sai sa'idu ibn abi hilal shi ma yana cikin isnadin amma idan ka bar wannan isnadi akwai kuma isnadin da aka samu ya inganta da cewa manzon Allah ya ga ana irgawa amma bai hana ba ita kuma riwaya din ita ce wannan hadisin da na faɗa riwayar Abu Dawud ne da Tirmidhi Abu Dawud ya kawo hadisi na 1500 Tirmidhi ya kawo shi hadisi na 3568 so shi wannan hadisi wannan hanya ta Khuzaimah bata inganta ba amma akwai hanyar da ta inganta cewa manzon Allah ya ga wata mace tana irgawa amma bai hana ta ba hanyar da ta inganta ita ce hanya ta wani magabaci da ke kiransa harmala bunu yahaya bunu abdullahi bunu harmala bunu imran shi harmalan da ya kawo hanyar da ta inganta fika ne in ka duba cikin siyar alamin nubala imamu zahabi rai ke cewa Fakihun muhaddisun mujtahid so dukkan malamai ba su da suka akan harmala hanyarsa ta inganta kuma ba a kanta ne shek Muhammad Nasir ya fa ba in ka duba al-misbaha hukumuha wa tarihuha na Sheikh Bakar Abu Zaid da yake Kutai ai a shafi na 16 shi ma akan hadisin Kuzai yayin magana ba akan isnadin Harmala ba shafi na 16 da na 17 da na 18 amma hanyar Harmala babu wanda ya soke ta sannan a hanya idan ka dauka na Harmala Hafiz Ibn Hajar rahmatullahi alaihi babban malamin hadisi ne ya inganta hanya ta Harmala ya ce ingantacciyar hanya ne don Harmala din fa ɗalibin imamu shafi'i ne sannan malamin imamu muslim ne hatta imamu muslim ya yi karatu gabansa so da babu suka a kan isnadinsa kwata-kwata shi kuma ya kawo cewa manzon Allah ya ga ana irga tasbihin bai hana ba so ala ayi halin abin da zaka dauka ce halas ce, amma shi mai aikata da hannu ya yi sai ka ce to da hannu ya fi falala ya fi lada kuma shi ya fi dacewa da sunna wannan shi ne kaida ya fi dacewa da suna ya fi falala amma tun da ga isnadi na inganta bai hana ba to kuma bai zama me bai zama cewa yin hakan ya zama bidi'a ba idan ya zama an yi ne kawai a matsayin a irga muna fahimtar wannan da kyau don haka hanyar harmala ta inganta shi kuma harmala din ya ruwaito daga abdullahi bin wahab ne akwai hanyar abdullahi bin muhammad akwai hanyar harmala bin yahaya bin abdullahi bin harmala bin imran akwai wanda ta biyo kan shi Abdullahi ibn Imran wannan hanya ce ingantacciya imamu ibn Hajar rahimullah ya inganta ta kuma akan wannan yasa in ka duba ainihin al-futuhatur rabbaniyya a mujalladin farko namba na 244 eh, an kawo fatawar ibn Hajar cewa dogaro da wannan ya tafi akan irga tasbihi da wani abu halal ne don hanyar har mana din nan ingantacciya ce sannan baya ga haka a 'yan baya-baya akwai Sheikh Shu'aibu Arnaud Sheikh Shu'aibu Arnaud ya daga cikin manya-manyan malaman hadisi a wannan karnin akwai Shu'aibu Arnaud akwai Abdul Qadir Arnaud to shi Shu'aibu Arnaud ya cikin manya-manyan malaman hadisi ya rasu kaman shekara 2016 zai zama kaman shekara tara da suka wuce ya rasu wanda shi ma sun yi zamani ɗaya da Sheikh Muhammad Nasiru Dinin Albani rahimahullah to shi yayi ta hakikin takardu da shi ma kuma abun mamaki dan Albaniya ne sunansa ah, sunansa shu'aibu bin muharram al-albani al-arnauti wannan shine asalin sunansa shi ma dan albaniya ne amma an haife shi a kasar syria anan yayin karatun hadisi to shi ma ya dauki hadisi na harmala wannan isnadin da ya ta hakikin sa yace ingantacce ne yana da manya-manyan ayyuka na hadisi yayi ta hakikin musnad na Imam Ahmad da ta'aliki akwai mujalladi 50 nasa ne akwai siyar alamin nubala 25 volumes nasa ne sunan na imam tirmizi rahimahullah akwai volume mai goma sha shida nasa ne akwai littafin imamun nasa'i eh, sunan nasa mai volume goma sha hudu akwai mai volume goma sha biyu nasa ne akwai na dara ne mai volume shida nasa ne ya yi manya-manyan ayyuka shi ma da ya ta hakikin hanyar harmala sai ce wannan hanya ita ma ingantacciya ce kuma ba ta daga cikin hanyoyi fi ma zahara lana da cewa sauran magabata suka soke ta kamar albani lai magana akan riwayar huzaima ne shi bakar abu zai cikin ba da ya magana shafi na sha shida da bakwai, ya dauka akan hanyar wane ne akan hanyar ya yayi magana ba akan hanyar harmala ba hanyar harmala an ka soke sai ka soki imamu shafi ka soki imamu muslim don imamu muslim ma dalibin sa ne sadaka alayi halin wannan isnadi a magana mafi inganci mafi kankanta a ce isnadi ne mai kyawu mafi kankanta iya da daraja da cewa isnadi ne hasanun wanda yake mai kyau shine mafi kankanta wannan kuma ba iya nufin cewa wai bayanin da ake yana nufin cewa ba ka rike na'urar tasbihi yan sai ka rike ba ba haka yake nufi ba yi da kake da hannun a fahimta ta bisa ga bayanan malamai da nasosi ya fi falala ya fi lada amma kuma in ka ga wani ya rike manufar kar ka muzanta masa zato idan yana da bukata saboda akwai lokacin da kai sai ka ki abu sai ka kana ga wani abu daga sai ka ce wani ga wani batacce to a ka'ida kai wa mutum insafi adalci ko da kai ba ka yi iya daga cikin mafi muhimmancin karantarwar musulunci ke sa manzala ke cewa akwai ababe guda uku duk wanda ya cika su to imaninsa ya cika cif cif daga ciki akwai al-insafu min nafsik yin adalci ba wai sai kana yi ba akalla dai ka san wanda ya rike oke da ga fahimta ta ashe dan abin da ya rike na iya zama halalci wannan kuma bai hana kai nasiha kada ayi yi mubalaga a wuce gona da iri wajen yi wannan kuma daidai ne wani ya dauka idan bai rike bai addu'a ma addu'ar Allah ba zai karba ba kaga wannan mubalaga ne ko rikewan wata siffa ce kadai ta tsoron Allah kaga wannan duka ya wuce gona da iri wannan ba zai hana ayi yi inkari na wuce gona da iri waje rike ba amma wanda rike ta a matsayin na'ura don ya kirga bautan Allah kusan jumhur na malamai duka sun tafi akan halascin haka in zan kara muku references ko da guda biyar saboda kada ya hana mu kammala babi don idan muka duba kaman imamu shaukani rahimahullah asalin sunansa muhammad bin ali bin muhammad bin abdullah ash-shaukani shine mai nailul autar idan muka duba nailul autar ya bude babi guda da yake bude halascin yin tasbihi da yatsu sannan da halascin irgawa ko rike na'urar da za a irga idan ka duba nairul autar a volume na biyu ba na ɗari uku da da hamsin 359 babi guda ya bude kuma a akai wannan yirin jayar imamu shaukani ce wanda suka jaddada sunna a duniya in dai wai fahimta ce ta hakikanin karanta rufiyayyen halitta iya cin waɗanda ake irga su suka kai makura wajen ƙoƙari duk wanda ya san tarihin san'ani da ya rayu sama da shekara 200 in kai ya koma ga Allah zai tabbatar da cewa ya kai makura wajen jaddadawa duk abin da mutum yake da'awa a yanzu na bin fiyayyen halitta imamu sanani su suka jaddada karantarwa bayan lokaci mai tsawo baya ga wannan akwai kamun fahimta ta imamu sanani idan muka duba cikin subulu salam sharha na bulugul maram volume na biyu namba na 88 a ciki shi ma yi bayani cewa yin tasbihi da hannu ya fi dacewa amma yi da na'ura wannan halal ne idan akwai bukata akwai counter yanzu akwai smart chips ma da ake sawa a jikin dan adam da ke iya counting abin da kake yi shi ma nan gaba za a bude babin sadasar <laughs> so shi ma anan ya ba da fatawa irin wannan ga ta ibnu hajar da na faɗa wanda yake cikin futuhat ar rabbaniya volume na farko ko Nan ba na 244 shi ma yi bayani a kan cewa jaizun halal ne ibnu hajar rahimahullah a bangaren hadisi wallahu alam a wannan zamanin namu ba ai mutun kamar sa ba amma shi ma ya inganta hadisin ba ai mutun kamar sa ba duk waɗanda muke yabawa suke ta hakikin hadisi ban san wanda kai sanin asalin rijal na hadisi ba wallahu alam amma dai ka je ka karanta ayyukansa in kai ɗalibin ilimi ne za ka fahimci me nake nufi akan haka na hudu shekul islam ibnu taimiyya rahimahullah shi ma tafi akan cewa yi da hannu shine sunna ya kuma nuna cewa kada a rike wata na'ura a matsayin shi'ar ne na addini amma in aka kirga da wata na'ura ko kawunta ko duwatsu ko kwallon dibino ko carbi a nan ba laifi bane mu duba majmu'ul fatawa juz'i na 22 namba na 205 da 206 shi ma yayi magana akai in za mu dada a ‘yan baya ko a wannan zamanin ga ibn Uthaymi rahimahullahu ta'ala a cikin majmu'ul fatawa tasa ga kuma al-liqa'ul maftuh al-liqa'ul maftuh yayi magana a volume na uku namba na 30 yayi magana mai tsawo a kai, ya kawo bayanin cewa in an tambaye cewa shin yin bid'a da yace a'a abinda zan iya faɗa shine cewa mutun yayi da hannunsa shi yafi dacewa kuma haka na fi karantarwa amma akwai bukata mutum ya kirga don kada ya bata ko saboda ya sauwaka masa ya ce wannan halal ne ibn usaimai rahimahullah ba wanda ke da kokonto akan ai malami ne da ya san addini ko haka bin bas rahmatullahi alai a cikin nurun aladdar shi ma an tambaye shi ya ba da nafsin fatawa din da na faɗa ya ba da ita bin su rahimahullah ta'ala haka shek sale fauzanul fauzan wanda iya cikin manya-manyan malaman da suka san addini a wannan zamani da ake kafa hujja da su idan muka duba cikin koda a shamila volume na biyu namba na 682 ya ba da nassin fatawa cewa yi da hannu ya fi dace amma in an kirga ba a aikata bidi'a ba halal ne duk wannan bayani muna yi da dan babin insafi ba wai sai dan zamu aikata ba saboda matsala ta ilimi insafi ake me ake a cikin ta haka baya ga wannan akwai Lajinatu da'ima lil buhuthil ilmiya Lajinatu da'ima lil ilmiya kusan dukkan manya-manyan malaman mamlaka suna da wakilci a Lajinatu da'ima dukkanin ijma'in da suka yi amsa tambayar sun amsa cewa yi da hannu yayi falala amma irgawa halal ne ko da kaunta ko da kwallo ko da carbi suka ce halal ne mu duba volume na 24 namba na 291 sun ba da wannan fatawa sannan ya isa ko a ƙara? akwai darul ifta na misir kuma a misir su ne mafi girma su ne suka ɗan ce yirkewan ma mandubi ne su a wurinsu mandubi ne idan zai baka nutsuwa dalilinsu su kuma darul ifta rizinin shi ne cewa ai misali za ka irga tasbihi guda ɗari sai ka ce kar na yi kuskure bari nemi abin da zai taimaka mini na irga lokacin da kake so ka kiyaye irgen wa kake yau biyayya manzon Allah kake dan ya ce kayi ɗari sai kace kar na saba masa bari in nemi ne abin daidai wa daida kar na saba abin da yace ayi suka ce ai son koyi da shi ne ya tilasta kake kawuntin kake kiyaye irgen nan kada yi kuskure wannan sun yi shi a cikin silsila na fatawasu fatawa number ta 4360 eh, baya ga haka in muka duba ko da a shabaka da ake fatawoyi akwai Sheikh Suleiman Ar-Ruhaili na daga cikin manya-manyan malaman mamlaka iya masjidun Nabi na sau da dama nakan ziyarci majalisinsa yana kuma liman a masallacin Quba shi ba an tambaye shi akalla ko a YouTube akwai wurare sun kai kudu da aka tambaye shi a dukkanin zai ce yi da yatsu yafi dacewa amma wanda ya kirga kawai in dai dan dabuti na adadi ne in dai kawai dan kirge ne a nan bai aikata bidiya ba halal ne ya irga in dai dan dabatsi na adadi ne wannan ita ce fatawa ta Sheikh Mustafa Al-Adwi ita ce fatawa ta Sheikh Muhammad Hassan da ke Misira ita ce da dama ma na malamai wannan kawai dan misalai ne kare cinye lokacin wallahu ta'ala alam mm, wallahu alam eh wallahu alam wannan dai kawai a takeice ne Ibrahim an gaya maka abin da kake so injiniya yayi sheka ko gara okay so gaba ne ba da bismillah malam muje babi na karshe amin babi na 132 ko من أنواع الخير والآداب جامعة قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جرس الليل أو أمسيتم فكفوا فريالكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا وأوفوا كركم واذكروا اسم الله وخيروا آلهتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مقاديحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من أنواع الخير والآداب الجامعة الخير والآداب الجامعة قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنه الليل إذا كان جنه الليل أو أمسيتم أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين فإن الشياطين تنتشر حينئذ تنتشر حينئذ فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشياطين لا يفتح بابا مغلقا وأوفوا كرمكم واذكروا اسم الله تفضل وخمروا أعينكم واذكروا اسم الله واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا ولو أن تعرضوا عليها شيئا وأطفئوا مصابيحكم وأطفئوا مصابيحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين babi na 132 saura minti nawa na'am minti biyar to wannan hadisi riwaya ne na Jabir bin Abdullah babi na 132 da cewa min anwa'il khair nau'uka na alheri da yawa wal adabil jami'a da kuma ladubba da suka tattaro abubuwa da yawa da ilimi a ciki riwayar Jabir bin abdullahi ne hadisin iya cikin sunan na Imam At-Tirmidhi rahmatullahi alayhi ya zo a hadisi na 3577 cewa manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya karantar da mu ladubban 'ya'ya. wannan ladubba suna da matukar muhimmanci da Allah mu kiyaye su akan yayan mu hadisi na 3577 a cikin sunan na Tirmidhi cewa idza kana junhul layli idan ya kasance duhun dare ya shigo zulumat na dare ya fara shigowa au amsaitum ko yammaci yayi irin wajen karfe 6 zuwa 6 da kadan a yanzu annabi ya karantar da mu wasu laduba musamman akan ƴaƴanmu da kwanukan abinci da inda ake sanya ruwa na farko yace fa kuffu subyanakum ku kakkamo ƴaƴanku ku rike su shine ladabi na farko kar ku bar yara da dabda magariba suna ta wasa suna tsere tsere ko da ku a cikin gida ne ba a so ko a cikin gida ne kar a bar yara suna tsere-tsere musamman wurin da yake buɗaɗɗe samansa ba a rufe yake ba ku kiyaye fa kuffu su kun. ba daidai bane a rika barin yara suna kwallo ko tsere-tsere da yamma irin misalin dab da magariba karfe hudu karfe biyar zuwa shida ba damuwa amma daga duhu ya fara shigowa to kada a yi ya ce fa'in na shayatsi na tantashiru hina izin don a daidai lokacin shaidanu ke watsuwa shayatinul jinni a lokacin suke watsuwa in suka gamu da yara sukan iya buge su ko su cutar da su kasan ishin da ya shafi aljani ya fi karfin likita medical doctor wannan sai shugaban likitocin duniya shine annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa idza zahaba sa'atun min al-layli idan wani bangare na dare ya wuce in wani bangaren dare ya wuce fahalluhum to anan sai ku sake su su ci gaba da harkokinsu bi ma'ana kaman karfe bakwai bakwai da rabi takwas yaro zai iya wasa amma daidai lokacin da rana za ta faɗi zuwa bayan magariba kaɗai kar a bari suna tsere-tsere a kora su gida sai na biyo ce wa aghliqu al abwab kuma ku rika kulla dakuna ku rika kulla daki ba a son barin daki ya kawai ba dalili a bude kullewa da ake nufi in akwai aminci ba sai ma ka sa wani lokaci ki ka kulle ba amma jan kofa a rufe ta yana da muhimmanci akalla a ja kofar saboda wani lokaci wani dabba mai cutarwa kamar maciji na iya shiga ya kwanta a mayafinka sai ka bo ka ka kwanta aka ji kawai kai na ciki kuma wallahi ya nade ka <laughs> sai hada kulhuwa <laughs> don haka kulle kofofi wadhkuru rusmalla a lokacin rufe kofa a rika bismillah muna kulla kofa amma akan manta yin bismillah mu rika yin bismillah me dalili fa inna shaytana la yaftahu baban mughlaqan idan aka kulla kofa shaydan bai iya bude ƙofar da aka kulle musamman idan an yi bismillah lokacin kulle ta in dai aka yi bismillah aka kulle insha Allah ta'ala shaydan ba zai iya bude ta ba shi sa akwai abubuwan da in ka yi to fi karfin aljani da shaidan. wa kira bakon kuma ku rika rufe goran ruwanku kar a rika barin ruwan sha a buɗe, kamar yadda da da gidajenmu suke da irin randa na ruwa ko drum da ake da su to a rika rufe su a daina barin randa a buɗe ko drum a buɗe. dan da za ka ga an yi randa ta ruwa mai sanyi sai ka ga wurin yayi sanyi yana naso yana mai to sai to irin wannan randa ana rufe ta dukkan ruwa da ake aiki da shi a rika rufe shi ko inda yake matattara ne rizabuwa na ruwa a rika rufewa wazu ku rusmalla ku rika ambaton Allah lokacin rufewa din sannan wa khammiru aniyatakum ku rika rufe aniya shine kaman kwanan ku, kaman akwashin abinci ko food flask ko kuma kwano duk abin da ake sa abinci in dai da abinci to kar a bar shi a bude inda za a bude kare shine lokacin da za a ci abincin amma in dai ba ci za a yi ba to ya zama dukkan kwanan abinci a gida yana da murfin da za a dora masa wa ku rusmalla sannan ku ambaci Allah ku yi bismillah a lokacin rufewa din Ambatan Allah lokacin rufewa yana hana shaidan iblis ya iya bude abun ya cutar mafhum tayyib yana hanawa walau an ta'rubu alaiha shay'an imma ba wani abu na murfi da yake murfin abin a nemi wani abu a ɗora kawai a kai ko faifai aka ɗauka aka ɗora a kai yayi a dai ɗora wani abu a kai in ma ba murfin a ɗauki wani kwano a rufe wani kwano da shi ya zama dai ba a buɗe yake ba sannan kuma wa o masabi haku ku rika kashe fitilla in za ku kwanta dukkan fitilla ana so a kashe amma musamman fitillan da ke da wuta kaban a ci babal ko kandil ko wata wuta da dai wuta ce a kunne hatta ita wannan ana so a kashe ta electricity amma hatsarinta a wasu lokutan bai kai irin wannan na candle ba sai ya ci ya kare ya kama bedsheet ya kona gida don manzon Allah tsira da aminci sabbata a gare shi ya bayyana cewa ita wutan nar abokiyar gaban mu ne ita wuta abokiyar gaba ce so da haka ya ce ayi me a rufe ta mafhum wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Muhammad tsira da aminci su tabbata akan annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi da iyalansa wa ashabihi da sahabbansa ajma'ina gabaki baki su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa wannan karatu ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba Allah ya ji kan iyayenmu da malaman mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da waɗannan azkar ɗin? Malam Isa ban da kai da ka gabata da kanka, akwai wanda ya amince a yi jaraba wannan? Akwai wanda ya kawo kansa? Kowa ya gudu. Sai na ce a kawo suna ba wani shi zan tambaya, ai ga wanda na ce a samu. Kai ka shirya? A'a, in ka shirya sai mu gwada. E a cikin guda 200 mutum ya ci nawa in ka ci guda 50 haka na fada kana so a gwada ka kenan ah. <laughs> in kana so a gwada ka sai ka zo nan baka kujerar nan ka zauna next anan za ka zauna waye ya haddace littafin tun da aka fara na san dai ustaz isa yayi bayan shi sai wa ni fa ba a karatu a gabana ba hadda duk abin da aka baka sai ka shanye ne har ga Allah mu haka muka saba sai an haddace wanda ya samu wanne da na faɗa sai a nema al-khilaf bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna min na fadilatu shaykh Muhammad bin Salih al-Uthaymin al-Wahibi at-Tamimi rahmatullahi alai, yana da muhimmanci a neme shi insha Allah Allah ta'ala shi samu wanye lafiya eh, in muna da koda maybe darasi ɗaya za a samu a cikinsa in ina nan sati mai zuwa ina fatan ina nan ina fata insha Allah in dai da nisan kwana ina fata ina nan dan jikina yayi tsami ne ma ina so in huta yawa so in ina nan za a yi koda darasi ɗaya sai a tafi hutu insha Allah ta'ala in Allah ya sa yayi koda darasi ɗaya sai a yi a cikinsa yawa insha Allah na'am hotonsa ko? yawa in kuma na ga dama kada a salwantar maybe sai an da azumi da baku littafin darasin farko sai na muku muƙaddimarsa kaɗai tun da muƙaddimar zan iya sa a sa ta online kowa sai karanta muƙaddimar sai a yi ta insha Allah maybe sai ku mutanen media sai ku ɗauki hoton mukaddimar ku saka in an dawo sai a yi don kada a yi darasi da ajiye kuma an dawo sun da za karatun da su ba sa nan na fi son wanda za a yi karatun da shi yana nan kuma za a nemi soft copy na littafin sha Allah ta'ala rasmiyan sai a raba da ku soft copy wanda ko a waya mutum zai iya karantawa yanzu mun shiga zamanin hard copy da soft copy so it's a digital wall so in a digital wall za ka iya rike soft copy ka kana aiki da shi insha Allah ta'ala to Allah shi samu wanye lafiya Allah ya ji gan iyayenmu da malamanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ya hayyu ya kayyum ya dhal jalali wal ikram la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam ahadu اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وإخواننا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أصل أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ولي علينا أمورنا خيارنا ولا تول علينا أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتئنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم علمنا ما ينفعنا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم بلغنا رمضان بالإيمان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم اجعلنا من أتقاء شهر رمضان اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم كن معنا ولا تكن علينا اللهم ارحم علماءنا اللهم ارحم علماءنا اللهم اللهم ارحم علماءنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا الله منا روقنك da mafi girmayen sunayenka ya Allah ta'ala muna roƙonka da mafi girman sunayenka da siffofinka masu daraja madaukaka ya Allah ka karba mana addu'o'inmu ya Allah dukkan bukatunmu Allah ka biya mana ka kare mu daga sharrin duniya da fitinan lahira ya Allah dukkan wani alheri da muka roƙe ka Allah ka ba mu sharri da muka nemi kariya ya Allah ka kare mu ya Allah لا عزة لنا إلا عزتك ولا حكمة لنا إلا حكمتك ولا قوة لنا إلا قوتك اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم تقبل دعاءنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم ارحم ذريتنا اللهم ارحم ذريتنا اللهم ارحم ذريتنا اللهم اجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة اللهم اجعل قبورهم جميعا روضة من رياض الجنة يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah ka biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ka amsa mana mu. Allah ka amsa mana ayyukoyinmu Allah ka karbi ibadunmu Allah ka karbi ibadunmu Allah ka albarkaci zuriyarmu Allah ka albarkaci zuriyarmu ya Allah duk wanda ya nufe mu da alkhairi Allah ka dafe shi da alkhairi ya Allah duk wanda ya nufe mu da sharri a ko ina yake Allah ka shirye shi idan ba zai shiri ba Allah ka mai da fitina da bala'i ya kare a kansa ya Allah ka mai da fitina da bala'i ya kare a kansa Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد يا الله اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد كواي كواي كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك 呃，命令。